Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 24-ն է, տարվա 55-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1607 թվականի այսօրը Իտալիայի Մանտուա քաղաքի Դուքս Վինչենցո Գոնզագայի արքունիքում կայացավ Կլաուդիո Մոնտևերդիի Օրփեոս օպերայի առաջին ներկայացումը։ 1942-ի այսօրը հրեա փախստականների բուլղարական Ստրումոնավը խորտակվեց Սևծովում։ Մահացան անձնակազմի 767 անդամները։ 1942-ի այսօրը առաջին անգամ եթեր հերարձակվեց Ամերիկայի ձայն ռադիոկայանը։ 1955-ի փետրվարի 24-ին Բաղդադում Իրաքի եւ Թուրքիա միջև կնքված համաձայնագրի հիման վրա հետագայում ստեղծվեց Սենտո կազմակերպությունը։ Այսօրը ծնվել են 1836 թվականին ամերիկյան նկարիչ եւ գրաֆիկ Winslow Homer-ը, Նա ամերիկյան իրատեսական նկարչության հիմնադիրն է։ Առավել հայտնի է իր ծովային բնանկարներով։ Հայտնի է ինչպես իր յուղանկարներով, այնպես էլ ջրաներկ աշխատանքներով։ Հետազոտողների մեծ մասը Հոմերին դիտարկում են որպես 19-րդ դարի ամերիկյան արվեստի խոշորագույն գործիչ, որն ազդեցություն է ունեցել ամերիկյան գեղանկարչության ողջ հետագա զարգացման վրա։ 1932 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Միշել Լեգրանը։ Լեգրանը գրել է ավելի քան 200 երգ կինոֆիլմերի եւ հեռուստաֆիլմերի համար։ ԱՄՆ-ազգային կինոմրցանակի Օսկարի երակի, Գրեմի հնգակի եւ Ոսկե գլոբուսի դափնեկիր է։ 1934 թվականի փետրվարի 24-ին է ծնվել իտալացի օպերային երգչուհի սոպրանո Ռենատա Սկոտտոն։ 1947 թվականին է ծնվել հայ նկարչուհի Սվետլանա Սարգսյանը։ 1955 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի ճարտարագետ գործարար Apple կորպորացիայի հիմնադիր եւ գլխավոր տնօրեն Ստիվ Ջոբսը։ 1970-ականներին Ջոբսը Ստիվ Ոզնյակի հետ համատեղ ստեղծեց առաջին կոմերցիոն համակարգիչներից մեկը։ 1980-ականների սկզբի տարիներին Ջոբսը այն եզակի մարդկանց թվին էր դասվում, որ ուշադրություն են դարձնում համակարգչի գրաֆիկական ինտերֆեյսի եւ մկնիկի կոմերցիոն պոտենցիալին։ Կորցնելով պաշտոնը տնօրենների խորհրդի հետ պայքարում 1985 թվականին, Ջոբսը հեռացավ Apple-ից եւ հիմնադրեց Next համակարգչային ընկերությունը, որը մասնագիտանում էր բիզնեսի եւ բարձրագույն կրթության շուկայում։ 1997 թվականին Ստիվ Ջոբսը վերադարձավ ընկերություն, դառնալով ժամանակավոր գործադիր տնօրեն, միացնելով Apple-ը Next-ի հետ։ Ըստ Fortune ամսագրի, Ստիվ Ջոբսը ճանաչվեց որպես 2007 թվականի ամենահազդեցիկ գործարար եւ մտավ 2009 թվականների top մենեջերների ցուցակի մեջ։ 1986-ին Սթիվը գնաց Lucasfilm-ից The Graphics Group ստուդիան, որը հետագայում վերանվանվեց Pixar։ Նա հանդիսանում էր Walt Disney-ի տնօրենների խորհրդի անդամ։ 1955 թվականի փետրվարի 24-ին է ծնվել հայտնի ֆրանսիացի մրցարշավորդ Ալեն Պրոստը։ Ալեն Պրոստը Ֆորմուլա 1-ի ողջ պատմության մեջ դասվում է ամենալավ մրցարշավորդների շարքին։ Իր կոկիկ ոճի եւ հաշվի առնողական ստրատեգիայի համար ստացել է պրոֆեսոր մականունը։ Իր ժամանակներում նա ռեկորդներ է սահմանել ըստ հաղթանակների թվի լավագույն շրջանների միավորների։ Ամենապայծառ մասը պրոստի կարիերայում համարվում է իր հակառակորդությունը Այտեն Սենայի հետ։ Չնայած շատ սկանդալների ու վեճերի, երկու մրցարշավորների կարիերաների ավարտից հետո նրանց միջև չեզոք հարաբերություններ ստեղծվեց։ 1965 թվականի փետրվարի 24-ին է ծնվել ամերիկացի դերասանուհի Քրիսթեն Դեյվիսը։ 1966 թվականին ամերիկացի դերասան, պրոդյուսեր եւ ռեժիսոր Բիլի Զեյնը։ 1977 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Ֆլոյդ Մեյվեդերը։ Այսօրը տոնում են Էստոնիայում այսօր անկախության օրն է, Մեքսիկայում դրոշի օրը, Ռումինիայում այսօր տոնում են Դրագոբեթեն։ Այսօր փետրվարի 24-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 310 օր։